Rastra hasta la muerte y te. Los dioses. Eh. Lo de nosotros es prohibido, pero lo disimula bien. Ella sabe más de lo que creen, y el lunes 10 yo le doy 100. Varias veces ha mentido, pero solo para pasarla bien. Esta no es su primera vez, y el lunes 10 yo le doy 100. Lo de nosotros es prohibido, oh al 10 yo le doy 100. Varias veces ha mentido, pero solo pa' pasarla bien. Esta no es su primera vez, y del 1 al 10 yo le doy 100. Y del 1 al 10 yo le doy 100. Ese pantalón te queda bien. Me encanta verte de Chanel, pero sin ropa también la prenda cartier. No mientas, baby, a nadie es fiel. Yo te voy a dar lo que tú me pides. Si me preguntas la hora, mira la de Richard Miller. Vamos para el putero pa' que mire. Que cambia como 400, baby, pa' que tú los tires. Mente. Te creen nena buena, pero eres mala. Ya sé la que no, pero te estás consciente quieres de mí, tú solo me llamas. Le llegamos a mi cama. Yeah. Ah, lo nosotros es prohibido ya lo dice, ya sabes que la tienes de los 15. Tiene un tatuaje de la muerte en el bice Quiere que adentro de ella capitalice. Yo sé que es prohibido, pero yo te sigo. Hay algo que me tienta y a ti también. Me y su abrigo, Luis su vestido. Huele a Puerto Fino, mala la bebé. Cuando ya te ya quiere janguear. El Lambo quiere guiar. A la otra baby la mira mal. Quiere que la lleve a viña mal. Yeah, yeah mientes. Te creen en la buena, pero eres mala. Te hacen la que no, pero tú te consciente Cuando quieras de mí, tú solo me llamas. no llegamos a mi cama. pero solo pa' pasarla bien. Esta no es su primera vez y en una yo le doy 100. Los dioses hoy te ven. Osuna, yeah, yeah, Osuna, Anuel. Muchachos ya están pegando canciones. Ahora les falta aprender a hacer dinero. <laughs> High music, high flow. High music, high flow. Yeah.